if uh, batzutan eh, heldu da edo ez, eh, batzutan heldu da bilkuretan eta hor isil isila gelditzen, gelditzen da. Bestena, eta gero, eh, kontseiluan, beste bere punduak edo bere iritziak uh, bozkatzen, ditu, edo ateratzen ditu, eta eh, gure kontra uh, bozkatzen ditu. Ibil molde hori, uh, guretzat, ez da posible guk denak uh, elkar uh, lan egiten dugu, Uh, bon, e, batzutan ez gira ados, e, ez behar gira ados, ebe punduak uh, baztertzen ditugu, edo berriz moldatzen ditugu, accordio bat leur arte.